Yo, Melvin got the sauce, bitch. Baby, you know that I'm gangsta Lamumbagi ka kung para sa'kin Huwag magdalawang isip kung tatawagin Tawagan mo lang ako pag alanganin Yeah Baby, you know that I'm gangsta Lamumbagi ka kung para sa'kin Huwag magdalawang isip kung tatawagin Tawagan mo lang ako pag alanganin Yeah, yeah Sabihin mo lang sa'kin kung saan Para agad-agad kitang mapupuntahan Isang tawag mo lang di na mag-aalangan Kahit saan alam mo naman na palaban Kasi papunta na ako kahit pamalayo Handa akong dumayo kahit delikado Ipadama mo sa'kin init lang yung katawan magmadali Parehong mabibitin la ah, ah, ah, ah, Baby alam mo naman na mapusok Kailangan kita din ako magpapalusot Sa tuwing kasama di maiwas ang mapalunok Yung isip ko kasi medyo malikot alam mo na yon Tara na at simulan huwag ka nang ang inosente At saka balikan balakang mo pati dede Kung ako tatanungin sa akin ka lamang dumibende Kung maangkinin kita sa akin ka na lang Baby you know that I'm gangsta Lumumbag ikaw para sa akin Huwag magdalawang isip kung tatawagin Tawagan mo lang ako pag alanganin Yeah Baby you know that I'm gangsta Lumumbag ikaw para sa akin Huwag magdalawang isip kung tatawagin Tawagan mo lang ako pag alanganin want to party all night Or you from the back, hit your pussy so tight Girl, I'm nasty, call me baby If you need me, just call me Daming nainis cause I'm the realest Yeah, I'm from the hood, pero ang swabe ng BS Oo, walang niya, pero pretty boy na loko Yeah, sa kama lang naman to, walang modo isa't isa baby Pababa ng pababa oh baby Kahit anong posisyon pa magawa You know that I love you baby When we fucking pinapakinggan natin si Ferry Tinatanong nila kung meron daw bang nangyayari Sabi ko wala yun ang sagot ko palagi Baby you know that I'm gangsta Lamang bagay ka kung para sa'kin Huwag magdalawang isip kung tatawagan Tawagan mo lang ako pag alangan Yeah.